наримовані думки. Ранок лежить на моїй долоні, і сонце протирає окуляри вікон. Я й досі не знаю, хто розгойдує небо і струшує зорі у трави. Видно, застудились ліхтарі, бо ледве світять. Магазин овочі фрукти зачиняє осінь на зиму.